السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واختفى بأثرهم إلى يوم اللقاء وبعد بعدكم حميد الله جل وعلا لكم تكي سالنا ما نمتم عليه الصلاة والسلام tuendelea katika darasa yetu جانا tuliangazia hadithi nambari 17 hadithi ya Abi Umama radhiallahu anhu ambayo ilikuwa ikizungumzia masala ya qiyamul laili lakini tukawa hatukufika mwisho wa sharhu ya hadithi hii kutokamana na wakati na leo hii biidhnillah jalla wa ala tutamalizia sehemu ya yale yaliyobakia na tulipokomea ni katika maneno ya mtunzi alipotaja kwamba ni shawahid katika shawahidi ambazo zinaonesha nguvu ya yule mtu mwenye kufanya ibada ni kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam يعقد الشيطان على qafiyati رأس ahadikum إذا huwa nama ثلاث uqadin mpaka mwisho ikawa tumeelezea hadithi hiyo na zinginezo pia tukawa tumekomea katika maneno ya Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah na hapa ndipo tutakapoanzia leo hii pia maneno hayo bado ni shawahidi ambazo zinaonesha kuwa yule mwenye kufanya ibada basi anakuwa na nguvu ya mwili wake lakini pia vile vile anakuwa na nguvu katika moyo wake وذكر ابن القيم أيضا في الفائدة الحادية وستين من فوائد الذكر ametaja al-Imam Ibn al-Qayyim vile vile katika faida ya 61 miongoni mwa faida za dhikri alipokuwa akitaja faida za kumtaja Allah tabaraka wa taala alipofikia katika faida nambari sitini na moja akasema anna dhikra yu'ti dhakira quwwatan hatta innahu la yaf'alu ma'a dhikri ma lam yadhunnu fa'alahu bidunihi asema hakika dhikra mtaja Allah tabaraka wa taala jambo hilo linampa yule mwenye kutaja nguvu mpaka hakika huyo mwenye kutaja atafanya pamoja na kumtaja Allah tabaraka wa taala mambo ambayo alikuwa hadhani kama anaweza akayafanya eh, bila nini kumtaja Allah tabaraka wa taala bimaana atajikuta anafanya mambo ambayo alikuwa hatarajii kuyafanya mambo hayo lakini yote hiyo anaweza kwa sababu ya kumtaja Allah tabaraka wa taala kisha asema waqad shahadtu min quwwati shaykh al-islam ibn taymiyyah fi sunanihi wa kalamihi wa iqdamihi wa kitabihi amran ajiba na hakika niliona katika nguvu za Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika sunna zake eh, maneno yake yani mwenendo wake maneno yake eh, na kule kusonga kwake mbele na kuandika kwake katika haya niliona jambo la ajabu kabisa kwa nini asema fakana yaktubu fil yawm min at-tasnif alikuwa anaandika kwa siku eh, katika uandishi au utunzi mambo ambayo yanaweza yakaandikwa na mtu eh, zaidi ya siku moja sawa eh? yani ile kazi anayoandika kwa siku katika uandishi wake na utungaji kwa siku moja ni kazi ambayo mwingine anaweza akaifanya zaidi ya siku moja na kuendelea lakini yeye afanye ndani ya muda huu kisha sema pia vile vile na hakika alimshuhudia e, askar askari ni askari kutokamana na nguvu zake katika vita e, anasema pia jambo la ajabu maana alimuona askari katika kupambana kwake vitani akiwa na nguvu na upambanaji wa ajabu wazi almuhim maneno haya imeelezwa kwa kina zaidi katika kitabu Al-Wabil Sayyib ukurasa wa 185 واضح طيب شاهد القول وشهيد وقوله hizo أن أثر الذكر عموما عظيم على القلب والبدن نكوانبا أثري يوتاج وقمتاج الله كيو جملة eh, ni kubwa mno katika moyo na mwili kwamba athari ya kumtaja Allah basi jambo hilo ni kubwa sana katika moyo wa yule mwenye kumtaja Allah na jambo hilo ni kubwa sana katika mwili wa yule mwenye kumtaja Allah fakaifa yakunu idha idhan atharu afdalu dhikr ala al-itlaq wa huwa al-Qur'an al-Karim sasa iweje eh athari ya dhikri iliyokuwa bora yani ala al-itlaq ala al-itlaq kwa ujumla kwamba watu wanakubaliana kuwa dhikri iliyokuwa bora ni dhikri ya nini ya kusoma nini Qur'an sasa itakuwa vipi eh dhikri ambayo ni kubwa kuliko dhikri zote ambayo ni dhikri ya kumtaja nani Allah tabaraka wa taala la shaka kwamba dhikri hii itakuwa na nafasi kubwa zaidi fakaifa idha jitamaa maa dhalika dhikru alfi'li na vipi takapojikutanya takapokusanyika dhikiri hiyo ya kusoma Qur'an pamoja na dhikiri ya vitendo ambayo dhikiri ya vitendo wa huwa fi sala e, ikiwa ni ndani ya sala wa fi waqti mahmud na katika wakati uliosifiwa wa huwa al lail ambao ni wakati wa usiku maana ikakutanika dhikri ya kusoma Qur'an ndani ya swala pia kwenye vitendo vya swala lakini pia vile vile dhikri ya kusoma Qur'an katika usiku uliosifiwa la shakka anna al-athara a'zam la shakka kwamba ikiwa vitajikusanya vitu hivi vitu hivi vitu hivi athari yake ni kubwa wal fadlu akthar na ubora unakuwa ni mwingi zaidi lijtimai fadli alqawli kwa ukusanyika ubora wa hayo maneno wa fadli alfi'li lakini pia vile vile kwa ukusanyika ubora wa hayo matendo wa fadli alwaqti na ubora wa nini wa wakati yani vimekusanyika vitu vyote vitatu au yamekusanyika mambo matatu yamekusanyika mambo matatu ubora wa yale maneno anayosema lakini ubora wa kile kitendo anachokifanya na ubora wa nini wa ule wakati ambao anafanya matendo hayo قال عطاء الخراساني اسمع عطاء الخراساني كان يقال kulikuwa hukisemwa qiyamul layli mahyatun lilbadan kisimamo cha usiku ni chenye kuhuisha mwili wa nurun fil qalb na ni chenye kutia nuru katika nini katika moyo wa dhiyaun fil basari na kiamo cha usiku kisimamo kinatia mwangaza katika macho wa quwwatun fil jawarih lakini pia vile vile kisimamo cha usiku kinafanya viungo viwe na nini na nguvu wazi طيب maneno hayo yametajwa hapo katika mukhtasar qiyamul layl ukurasa huo 54 wa min shawahidi dhalik na katika shawahidi pia zaothibitisha hayo siwa ma taqaddama tofauti na hayo litangulia hadha al-atharu ni hii athari ambayo anahitaji sema miongoni au katika shawahidi mambo yanayothibitisha eh ukiachilia hayo yaliyotangulia ni athari hii asema qala e, bishrun asema tawalla hafsubun غياث القضاء alitawala Hasr ibn e, Ghayath tawalla Hasr ibn Ghayath alqada alitawala Hasr ibn Ghayath e, qada hukumu yani huyu bwana alikuwa amepewa mamlaka ya uhakimu alikuwa ni hakimu fatatabba'u qadayahu wakafatilia zile hukumu zake wa ahkamahu na hukumu zake namna anavyohukumu eh wazi namna anavyohukumu watu na namna pia vile vile anavyotoa ahkam zake namna anavyo halil kadhia mbalimbali anavyotatua kesi mbalimbali na namna ambayo anavyopitisha hukumu juu ya kesi mbalimbali au kadhaya mbalimbali wasijillatuhu lakini pia vile vile wakafatilia pia e, sijilla sijillatu kwa maana rekodi zake wakafatilia nini rekodi zake za namna gani alivyokuwa akihukumu hizo kesi na akizitolea ufafanuzi wakafatilia eh, rekodi zake sijillu hii ni wasiqa ambayo au ni kitabu ambacho kimekusanya matukio eh, mambo mbalimbali ambayo yaliyofanywa. Si tunafahamiana vizuri? Kawa ni kitabu ambacho cha kutunza rekodi na kumbukumbu kumbu. Na haya yako wazi katika masala ya kiidara. Sawa? Na kwa lugha nyepesi tunasema kwamba eh, sijilu hiyo inakuwa inaelezea uhakika wa mambo yaliyofanya nini yaliyotokea ala sabili mithali mfano daktari huwa anaweka rekodi mathalan kwa siku amehudumia watu wangapi kwa mwezi ni watu wangapi kafanya kazi miaka mingapi jumla sinaeleka vizuri ukitaka hilo lazima utarejea katika rekodi si tunaelewana vizuri na hakimu pia vile vile katika masala ya qadha kwamba amehukumu kesi ngapi kwa mwezi kahukumu kesi ngapi kwa miezi miwili kwa mwaka eh, kwa muda aliofanya kazi na mfano waliporejea katika rekodi zake faajabu wakashangazwa wakastaajabishwa min dhabti amalihi kutokamana na udhibiti wa kazi zake akashangaa kwamba alikuwa ni mtu mwenye kudhibiti kazi zake na alikuwa ni mtu ambaye makini sana faqalu wakasema inna hafsa wa ashabahu hakika hafsa huyo eh na nani na jamaa zake yuanuna biqiyami al-layli sawa hawa walikuwa wakisimama nini isimamo cha usiku wa min thimari qiyami al-layli aidha na katika matunda ya kusimama usiku suhulatu intizai shawahidi quraniyah ni ule uwepesi wa kutoa shawahidi za Qur'an. Miongoni mwa matunda na faida za kusimama kisiamo cha usiku, kisimamo cha usiku ni kwamba mtu atakuwa ni mwenye kupata uwepesi wa kutoa shawahidi katika Qur'an. imana kama anazungumza masala basi anakuwa ni mwepesi wa kuleta dalili juu ya masala hayo kutoka katika Qur'an ma'a thabati hifdhi alquran lakini faida ya pili atakuwa hifdhi yake e, ni madhubuti e, ataifanya kuwa hifdhi yake iwe ni thabitin kwa maana ni yenye kudumu na ni madhubuti wa adamu tafallutihi na pia vile vile kusimama usiku utaifanya hifdhi yake ya Qur'an kutokuwa ni yenye kutoka yani kutokuwa ni yenye kumchomoka na kumkimbia tafallut eh litakalomsaidia hilo ni swala zima la kusimama kisimamo cha usiku قال أبو عبد الله بن بشر القطان ما رأيت أحسن انتزاعا لما أراد من أي القرآن من أبي سهل بن زياد اسمع بشر القطان ما رأيت سجاطا كونا ahsana intiza'an lima arada, mzuri wa kutoa kile alichokitaka, kile anachokitaka min ayil Qur'an, katika aya za Qur'an min abi sahli ibn Ziyad, kuliko abi sahli ibn Ziyad, kwamba sijapata kuona mtu ambaye alikuwa ni mzuri katika kuchomoa aya katika Qur'ani juu ya kustadili na jambo fulani. Anapozungumza jambo fulani anapotaka dalili ya jambo hili basi ni mzuri na ni mwepesi wa kuleta aya ambayo inakusudia lile analolizungumza wazi sijapata kumuona mtu ambaye alikuwa ni mzuri wa kutoa aya eh, na kustadili nayo katika masala ambayo ameyazungumza kuliko Abi Sahari ibn Ziyad wakana jarana na alikuwa jirani yetu kana yudimu salata al layli wat-tilawa na alikuwa anadumisha sala ya usiku na nini na kusoma alikuwa anadumisha sala ya usiku na nini na kusoma falikathrati darsihi kwa ule wingi wa kusoma kwake sara alquranu kaannahu baina ainaihi ikawa qurani kama vile iko mbele ya macho yake yani kwa ule wingi wa kujisomea basi ikawa qurani kama vile iko mbele ya nini ya macho yake akitaka aya akifikiria jambo dalili inakuja na naitoa pale pale na kustadili juu ya jambo hilo wazi طيب maneno hayo yapatikana katika siyaru a'lami nubala eh juzuu ya 15 ukurasa huu 521 wazi kwa hizi ni katika shawahidi ambazo zinatuonesha na kututhibitishia e, nguvu ya yule mwenye kusimama kisimamo cha usiku nguvu ya hujja eh, kalbuhu ikawa ina nguvu moyo wake ukawa una nguvu na mwili wake pia ukawa na nini ukawa una nguvu baadhi ya mashayikh na huu ndio ukamilifu wa sehemu ya hadithi ambayo tulianza jana الحديث الثامن عشر حديث يكومي ننان عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فجوزت فجوزته فزعم أني منافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت ثلاثة اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها والحديث أخرجه الشيخان kutoka جابر ابن عبد الله الله mridhie na baba yake hakika Muadh ibn Jabal radhiallahu anhu alikuwa akiswali pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam na muad alikuwa akiswali na mtume sallallahu alayhi wasallam fil haram katika haram kisha baada ya hapo anakwenda katika msikiti wake Masjid Quba eh akienda kuwaswalisha watu wake maulama wasema kutokea katika haram mpaka katika msikiti wa Muad takriban ni risali moja au zaidi ya risali moja umbali wake sasa alikuwa anakuja kwa mtume sallam na swala hii kama ilivyokuja katika baadhi ya riwaya zingine ilikuwa ni salatul isha anakuja anasali na mtume sallallahu alaihi wasallam apate fadhila za kuswali fil haram na mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akimaliza anaondoka na kurejea katika msikiti wake kisha anawaswalisha salatu al-isha wazi naam na hapa pia kuna faida nyingi faida nyingi tutakuja kuzitaja hapo baada ya kumaliza kuelezea hadithi hiyo sasa baada ya kuwa ameswali Muaz na Mtume sallallahu alayhi wasallam anakwenda kwa watu wake fayusalli bihi musallati aenda kuwasalisha ile swala faqara bihim baqara akawasalisha akasoma suratul baqara qal asema Jabir ibn Abdullah fatajawaza rajulun fasalla salatan khafifa akatoka bwana mmoja ndani ya swala akatoka zake fasalla salatan khafifa akaswali sala nyepesi isiyokuwa ndefu akatoka ndani ya swala akakaa pembeni akaswali swala iliyokuwa khafifu isiyokuwa ndefu fabalagha dhalika muadhan hilo likawa limemfikia muadhi akaambiwa kwamba kuna bwana aliondoka katika sala akaenda kuswali peke yake wakati waswalisha faqal muadhi akasema innahu munafiqun hakika huyo ni mnafiq fabalagha dhalika ar-rajula kauli hii ya muadhi ikawa imemfikia yule bwana aliyetoka na kuswali peke yake pembeni kwamba muadhi baada ya kupewa habari zako amesema kwamba huyo mwenye kufanya hivyo ni munafiki huyu bwana alipofikiwa na habari hizi faata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam akaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam faqal akamwambia ya rasul allah ewe mjumbe wa allah inna qaumun na'malu biaidina hakika sisi ni watu ya rasul allah tunaofanya kazi kwa mikono yetu wanasqi bina wadhihina na tunanyesheleza eh, au tunamwagilizia tunamwagilizia bina wadhina annadhih hiya dabba yustaqa alaiha tunamwagilizia mazao yetu pia kwa wanyama wetu tuko pamoja eh? anaonesha kwamba sisi ni watu tunaofanya kazi kwa mikono yetu lakini si hivyo tunamwagilizia pia kwa kutumia wanyama hapa wanaonesha kwamba wanafanya kazi wanachoka wazi wa inna muadha na hakika muadh salla bina albarihata faqara albaqara jana ametuswalisha akasoma suratul baqara fatajawaztu mimi nikawa nimetoka katika swala nikaenda kuswali peke yangu fazaama anni munafiqun akawa amedai kuwa mimi ni mnafiki faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mtume akamwambia akasema ya muad ewe muad afattanun anta wataka kuwa fatani wewe akarejea kauli hii mara tatu afattanu an afattanun anta afattanun anta afattanun anta thalatha marrat kisha mtume akamwambia iqra washamsi wa duhaha soma washamsi wa duhaha وسبح اسم ربك الأعلى نسوم سبح اسم ربك الأعلى ونحوها ننفان وهذه سورة سوى فتيني واتو كتك دنيا واضح طيب قوله <clears throat> كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم <clears throat> كتير قوله فإذا كوانسا أن للإمام أن يستكثر من الخير ma lam yashqa ala almusallin imam anatakiwa kukithirisha kheri lakini kwa sherti pale ambapo hatowatia uzito waswaliji anatakiwa akithirishe katika masala ya kheri lakini kwa sherti pale ambapo hatowatilia uzito na ugumu wale wenye kuswali wazi faida hiyo ipata wapi ni kwamba Muadh ibn Jabal ayallahu anhu alikuwa akienda kuswali na Mtume sallam hii yaonesha ataka kukithirisha khairi wazi lakini wakati anarudi pia anaswali kwa kisomo kirefu lengo lake pia ni khairi lakini khairi hiyo pia anawachosha watu wengine wazi طيب وقوله فقرأ بهم البقرة فيه إطالة الصلاة tunaona kuna faida ya kurefusha sala ma lam yashqa ala almusallin ikiwa pia vile vile eh hatofanya nini hatowatilia uzito nini wenye kuswali sinaelewa vizuri kwamba mtu anaweza akakithiri akarefusha swala kwa sharti ikiwa hatowatia dhiki na uzito wale wenye kuswali wazi faida ya kwanza imeweka kaidi hiyo na faida ya pili hiyo sawa kwamba imamu anaruhusiwa kukithirisha masala ya khair ikiwa hatowatilia uzito nini wale wenye kuswali hii inataallaq na kule kutoa kwa Muadhi ibn Jabal radhiallahu anhu kwenda kufanya nini kwenda kuswali na mtume na kisha kurejea kuwaswalisha nini watu wake inajuzu ikiwa hatokuwa ni mwenye kuatilia uzito watu wake faida ya pili ni kwamba imam anaruhusiwa kurefusha sala lakini kwa sharti kwamba ikiwa hatowatilia uzito wale wale waswali na vizuri eh? na katika masala haya zimekuja hadithi mbalimbali zimekuja hadithi mbalimbali zinazoonesha hivyo sawa ni kwamba mpaka mtume sallama akasema kama sijasahau riwaya nyinginezo pia za muadhi huyu huyu eh mtume akamwambia utakaposwali basi ufahamu kwamba kama sijasahau ufahamu kwamba nyuma yako kuna wasafiri kuna wagonjwa kuna wenye shida sawa na yule atakayeswali peke yake basi arefusha anavyo anavyotaka imekuja katika maana hiyo hadithi ambazo zimekuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam maana ikiwa ni hiyo sikumbuki lafzi yake lakini ni hadithi ipo hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam wala ishkala fihi طيب faida nyingine fatajawaza rajulun fihi jawazun fisali al-ma'mum an salati imami lihaja inajuzu imam maamuma akajitoa kwa imam sawa katika sala kwa sababu ya shida alikuwa ameanza na imam pamoja lakini ikiwa atapatwa na shida anaweza akafanya nini akajitoa zake na akaswali e, peke yake au akakidhi hiyo shida yake wazi sababu shida si e, si kile urefushi wa sala tu eh naam wa qawluhu fa'ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam na kauli yake aliposema akamjia mtume fihi talabu daf'i madhlama inda ulil amri katika kauli hii tunaona faida ya kuwa inafaa kwenda kutafuta daf'i madhlama eh kuondosha nini dhulma inda ulil amri kwa wale watawala kwamba unapoona umedhulumiwa au kuna tatizo ukaenda kwa kiongozi lengo aende akatatue tatizo hilo kwa sababu huyo aliposikia kauli ya Muadhi ibn Jabal cha kwanza alifanya nini alienda kwa mtume swalla sallam lengo la kwenda ni ili mtume aweze kutatua jambo jambo hilo wazi wa qawluhu inna qaumun na'malu bi aidina wa nasqi bi nawadihina وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني fi anna al-insafa wal 'adla fi al-khusuma an tadhkura malaka ma alayka katika kauli hii ni kwamba tunaona insaf usawa na uadilifu fil khusuma katika mizozo na ugomvi kugombana an tadhkura malaka utaji yale ambayo unayaona kwamba kwako wewe eh, ni haki sinaeleka vizuri yani utaji yale malaka yale ambayo unaona kwamba ni hoja kwako kwewe umesimamia hapo ni haki yako wama alaika na yale ambayo unaona kwamba kwako wewe pia sio hoja kwa maana itakuwa ni hoja ya mtu mwingine si tunaelewana vizuri umegombana na mtu yapo ambayo tayari uliyomwambia na yeye yapo yale ambayo aliyokuambia kwa hiyo unapoenda kupeleka kadhia kwa mtu au kiongozi ili aweze kuitatua usitaje yako tu usitaje yako taja na hayo mengine si tunafahamiana vizuri kwa sababu huyu hakuja akamwambia kwamba mimi Muadhi amesema ni mnafiki kaelezea kwa alichokifanya ni nini ni kweli niliswali naye baada ya kuswali nikatoka nikaswali pembeni baadaye alipofikiwa na habari akatamka kauli hii kwa hiyo imebainisha upande wake na lile lililotokea si ukachukua hoja zako tu ilionekana kwamba upande wako na nguvu zaidi eh naam وقوله يا معاذ لقول يمتم المب يا معاذ أفتان أنت فيه تغليظ المعلم على تلميذه كاتيكا نكتهي فإذا نقوم با يجوز قوم علم كم كالبية منفنز تغليظ المعلم كم كالبية أو كم كمية على تلميذه منفنز إذا دعت الحاجة إكي haja inahitajia hilo ikiwa kuna sababu hiyo wa bikhasatan na hususan fima yataallaqu bitanfiri nnas hususan katika mambo ambayo yanahusika na kuwaweka watu mbali kuwakimbiza watu kuwakimbiza nini watu sinaeleka vizuri faida inaipata wapi tayari kwa sababu ya muadhi kurefusha swala kuna watu wanataka kukimbia huyu ni wa kwanza katoka katika swala kwa hiyo mtume anamkemea kwa maneno makali usiwe ni fatan usiwe ni sababu ya kuwafanya watu wakimbie ukiwaswalisha soma washamsi wa duhaha soma sabbihisma rabbikal a'la lakini watu wasikimbie kwa sababu ya kurefusha kwako nini baadhi ya jamaa tayib wafihi pia katika nukta hii faida nyingine anna ala duati alkhair inatakiwa kwa walinganiaji wanaolingania katika khairi muraatan ahwala nnas wachunge hali za watu wayataakkad fi man yatawalla imamatul masajid na hilo litiliwe mkazo zaidi kwa yule ambaye yatawalla imamatu almasajid kwa wale ambao ni maimamu misikitini hilo lazima walizingatie na walipe kipaumbele na watilie mkazo jambo hilo kwamba lazima watazame hali za watu si tunafahamiana vizuri na asije maamuma akalalamika akachapwa pia unafiki au akashushiwa aya eh, za kuonesha kwamba eh, wa idha qamu ila salati qamu kusala eh, yurauna an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila mudhabidhabina baina dhalika ukashusha aya zafa eh? imama atakiwa azingatie hilo wazi kwamba unaposalisha watu kuna wagonjwa eh, kuna watu wana shida zao kuna watu wengine inawezekana ni wasafiri kuna watu wazima kisimamo kirefu hawawezi Kwesoma kisimamo kifupi ili isiwe sababu ya kuwakera na kuwaudhi hao wengine. hicho kiswali peke yako ukiweza hata msaafu mzima maliza. Kwa hiyo ni wajibu kwa walinganiaji wanaolingania katika masala ya kheri kuchunga hali za nini? Hali za watu. Wazi? Na katika hili katika hili zimekuja nususi mbalimbali. Eh? imethibiti wakati mwingine mtume akirefusha na wakati mwingine akifupisha lakini maneno yote yatarejea hapa kwa hali ya imam azingatie hali ya maamuma basi sababu kwa dalili zingine zinaonesha wakati mwingine anarefusha wakati mwingine anafupisha yote hayo msingi wake ni kurejea katika hali za wale maamuma imam anatakiwa ajiongeze katika kuzingatia hilo na watu wengine mfano katika sala magharibi labda watu wamefunga ni siku ya Jumatatu au Alhamis au hata mwezi wa Ramadhani anachukua sura ndefu anasoma mpaka anatoa salamu yani wale maamuma kama wanafanya zile tasbihi huko imenuna subhanallah eh wamekasirika sinaeleka au katika swala imam vipi lazima imamu achunge hali za watu ukitaka muraja akafanya nje ya swala sio ndani ya swala wewe swalisha swala fupi watu waende wakafanya nini waende wakafuturu المهم والله تعالى أعلم الحديث التاسع عشر عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عز وجل عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وأحدثكم حديثا فاحفظوه إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل منازل وعبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية فيقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء والحديث أخرجه أحمد والترمذي كتوك أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن watu wa aina tatu ninawaapieni au ninawaapia watu hao thalathun uqsimu alaihinna ya asema watu wa aina tatu au mambo matatu ninawapia juu ya mambo hayo au watu hao sawa jambo la kwanza au mtu wa kwanza ma naqasa malu abdin min sadaqa jambo la kwanza mambo matatu nawapieni juu ya mambo hayo jambo la kwanza ma naqasa malu abdin min sadaqa haikupungua haitopungua mali ya mja yeyote min sadaqa kwa sababu ya kutoa sadaka mtume anatuapia juu ya masala matatu jambo la kwanza analoliapia ma naqasa malu abdin min sadaqa haitopungua mali ya mtu yeyote kwa sababu ya kutoa sadaka yani wewe ukitoa sadaka mali yako haitopungua wazi Allah tabaraka wa taala katika Qur'ani yasema ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha shaytani anawaahidini ufakiri na kuwaamrisha juu ya machafu ni wakati gani pale ambapo unapotaka kutoa sheitani anakuhofisha na kukwambia ikiwa utatoa utafanya nini utafilisiki wazi lakini Allah tabaraka wa taala anakuahidini msamaha na fadhila zake wazi kwa hiyo kile unachokitoa hakipungui bali kinaongezeka na hii ni katika masala ya iman lazima mtu aamini hivyo ama ukileta mitazamo ya kiuhalisia ya, ya kisekularism utaona tofauti ala sabili almithal wewe una shilingi laki moja ukatoa shilingi elfu kumi kumpa mtu imezidi imepungua kwenye eh, laki moja baki tisini wazi mtume sallam anatuambia mali haikupungua kwa mtu kutoa sadaka sinaeleka vizuri sasa utashika maneno ya mtume utashika mtazamo huu wazi Jambo la kwanza, ma naqasa malu abdin min sadaqa, haitopungua mali yoyote kwa sababu ya kutoa sadaka. Mkitoa sadaka, si kwamba mali zinapungua. Tuko pamoja? Eh? Bali mali zinafanya nini? Zinaongezeka. Wala dhulima abdun madhlamatan sabara alaiha illa zadahu Allahu azza wa jalla izza wala dhulima abdun na hatodhulumiwa mja yeyote au hakudhulumiwa mja yeyote madhlamatan kwa dhulma ya aina yoyote dhulma ya kudhulumiwa haki yako mali yako dhulma ya kudhulumiwa heshima yako utu wako mtu akakuchafua akakueneza ubaya wadhi au akadhulumu mali yako, dhulma ya aina yeyote, kwa sababu dhulma sio mali tu, hata kumtukana mtu, kumsambazia ubaya, kumchafua ni dhulma. Kwa hiyo hatodhulumiwa yeyote kwa aina yeyote ya dhulma. Sabara alaiha, akawa na subira juu ya dhulma hiyo, illa zadahu Allahu azza wa jalla izza, isipokuwa Allah humzidishia nini? Izza, utukufu na daraja wazi kila utakavyodhulumiwa ukasubiri Allah hukunyanyua daraja iwe ni dhulma sawa ya mali iwe ni dhulma ya heshima na mfano wake na hususan katika dhulma ya heshima wazi ndiyo maana angalia hata ahlul batil kila wanavyowasema wanawachuoni kwa ubaya ndivyo Allah tabaraka wa taala anazidi kuwanyanyua na kuwapandisha nini daraja kwa yale matusi yao na maneno yao yanakuwa pia ni sehemu ya kuwapandisha si tunafahamiana vizuri wazi hilo ni jambo la pili wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alayhi baba faqrin na hatofungua mja yeyote baba mas'alatin mlango wa kuombaomba mtu akafungua mlango akawa yeye ni kuombaomba illa fataha Allahu alayhi baba faqrin, isipokuwa Allah atamfungulia mlango wa ufakiri. Ikawa mtu ikafungua mlango wa kuomba ni virungu tu, wazi. Basi mtu huyu fataha Allahu alayhi baba faqrin, Allah atakuwa ni mwenye kumfungulia mlango wa nini, wa ufakiri. Wazi. Na imekuja nahayun, katazo ambalo mtume amekemea kwa vikali juu ya yule ambaye anawaomba watu mali zao ili awe na mali nyingi mtume asemaje falyastaqilla au liyastakthira au kama qala alayhi salatu wassalam ima aombe kichache kutokamana na shida yake au aombe kingi na kule kuomba kwake kingi ndiko anavyozidi kujitengenezea au kuomba moto wa jahannam haina maana kwamba ombe kingi kwa maana basi usiombe kichache, omba kingi. a ima aombe kichache kutoka maana shida yake au akithirishe katika uombaji kwa kuombaomba sana, na ndiyo iwe ni safari yake ya maandalizi ya kuingia katika moto, kwa sababu kila atakapokithirisha ndivyo ambavyo anavyozidi kuomba moto. Wazi. Almuhim, masala ya kuomba imesemwa vibaya. Masala ya kuombaomba imekuja imesemwa vibaya katika sheria zimekuja hadithi mbalimbali mbali, kwamba bora mtu akachukue hata shoka aingie msituni akakate kuni apate riziki yake kuliko kuomba watu kimomba mtu anaweza akakupa au akakunyima na akikunyima la shaka utajisikia udhalili na unyonge wazi na nususi hizi zinatufundisha na kutuhimiza kujituma kazi yoyote maadam sio haram fanya ni kuuza kuni ni kufyatua tofari ni kuuza mkaa yoyote ambayo ni halali wefanya maadam si kazi ya nini ya haramu na riziki hiyo utasikia raha ikiwa utakula jasho lako hilo kuliko kuwa unaombaomba wazi almuhimu kuomba ni fedheha kwa jambo la tatu ambalo mtume sallama ambalo analia pia asema hatofungua yeyote mlango wa kuomba isipokuwa Allah atamfungulia mlango wa ufakiri yeye si anaomba akili yake inamtuma kwamba ndio kutoka katika maisha kumbe ndio kupotea katika maisha kila anavyozidi kuomba ndivyo anavyozidi kuwa ndani ni fakiri kisha mtume akasema wa uhadithukum hadithan fahfadhuhu na ninakuhadithieni hadithi mazungumzo fahfadhuhu yahifadhini haya maneno jambo la kwanza mtume anawaambia innama dunya li arba'ati nafarin dunia ni ya watu wa sampuli nne inama dunia hakika si vinginevyo haikuwa hii dunia au hii dunia li arba'ati nafarin ni ya watu wa sampuli nne mtu wa kwanza abdin razaqahu Allahu malan wa ilman فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل mtu wa kwanza ni abdin ni mja ambaye razaqahu Allahu malan wa ilma, Allah amemruzuku mali na elimu. Fahuwa yattaqi fihi rabbah, basi yeye anamuogopa Allah kwa elimu yake hiyo na mali yake hiyo. wa Wayasilu fihi rahimahu, na anaunganisha udugu kwa elimu yake hiyo na mali yake hiyo. wa Wayalamu lillahi fihi haqqan na anatambua kuwa Allah tabaraka wa taala ndani ya mali yake ana haki hizo ana haki katika hizo mali kwamba kuna utaratibu anatakiwa aufanye Allah kampangia katika mali zake huyu ni mtu wa kwanza fahadha biafdalil manazili huyu ni katika watu waliokuwa na manzila zilizokuwa bora zaidi wazi mtu wa aina ya pili ambaye mtume anawaambia ninawahadithieni na muwahifadhi muhifadhi mambo haya jambo la pili wa abdin razaqahu Allahu ta'ala ilma na mja ambaye Allah amempa elimu falam yarzuquhu malan lakini hakumpa mali fahuwa sadiqun niyya naye akawa ni mkweli wa nia yake yakulu akasema lau anna li mala lau kama mimi ningekuwa na mali la amiltu biamali fulani ningefanya kama anavyofanya amali mtu fulani huyo ni mtu ambaye Allah amempa elimu lakini hajampa mali na akawa ni mkweli katika nia yake kisha akasema lau kama ningelikuwa na mali na mimi ningefanya au ningejitolea kama anavyojitolea fulani fahuwa biniyatihi basi yeye kwa hiyo nia yake atalipwa faajruhuma sawau na malipo yao yatakuwa ni sawasawa yule mwenye kutoa kwa kuwa nazo na huyo ambaye ameshindwa lakini nia yake ni ya kutoa bali kilichomziwia ni umaskini naye pia atakuwa na malipo ya utoaji huyu ni mtu aina ya pili mtu aina ya tatu wa abdin razaqahu Allahu malan na mja ambaye Allah amemruzuku mali wala yarzuquhu ilma akawa hajapewa ilmu yani Allah amempa mali lakini amemnyima ilmu fahuwa yakhbutu fi malihi bighairi ilmin yeye akawa anatumia mali zake bila ilmu akawa anaspendi kutumia mali yake bighairi ilmi la yattaqi fihi rabba hamuogopi kwa mali zake hizo Mola wake, wala yasilu fihi rahimahu, wala haunganishi udugu kwa kutumia mali zake, wala ya'lamu lillahi fihi haqqa, wala hatambui kwamba Allah kuwa ana haki ndani ya mali yake. Fahadha biakhbathi almanazili, huyu ni katika watu wenye nafasi chafu. Wazi? Mtu wa nne wa abdin lam yarzuquhu Allahu malan wala ilma na mja ambaye Allah hakumpa mali wala hakumpa nini ilmu elimu hana na hiyo mali pia hana tuko pamoja eh? fahuwa yaqul akawa anasema sasa law anna li mala hakupewa ilmu wala hakupewa nini ha? mali alafu akawa anasema law anna li mala lau kama mimi nitakuwa na mali ningepewa mali au nitapewa mali la amiltu fihi biamali fulani na mimi ningefanya kama anavyofanya fulani fahuwa biniyatihi naye pia anakuwa atalipwa kwa ile nia yake fawiziruhuma sawaun madhambi yao ni sawa sawa si tunafahamiana vizuri eh? na mfano huyu ni kama vile watu wa Qarun walipotamani mali za nini eh, kuna watu wana tabia hizi anapomuona kwamba fulani amejaliwa na mali anatamani hali yake lakini kutamani huko ili na yeye aweze kuspend kutumia na kujiachia na kutanua si tunafahamiana vizuri sasa huyu hakupewa ilmu wala hakupewa mali lakini katika kutamani kwake yeye akatamani zake mali kama na mimi bwana ningekuwa na hali fulani na mimi ningefanya kama kama fulani sawa ya laitana mithla ma utiya qarun innahu ladhu hadhin adhim yani kama mfano wale ambao walitamani eh yale alipewa nani qarun sawa Allah anasemaje kwenye kitabu cha qarun inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhi wa atainahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu bil بالعصبة ulil quwwah sawa Qarun ni katika viumbe ambao Allah tabaraka wa taala aliwatunuku kwa kuwapa mali nyingi na mali hiyo ikamfanya ikawa ni sababu ya kutakabari na kumwasi nani Allah lakini wale watu ambao sio na mtazamo pia ilifikia hatua wakitamani hali aliyokuwa nayo Karun na wakimwona kwamba yeye ana hali nzuri na ni katika watu wenye matawi ya juu wazi almuhim huyu ni mtu wa aina ya nne ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam kamsimulia na kuwahimiza masahaba kwamba muhifadhi haya ambayo ninayo kuwasimulia واضح وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي kutokana na wakati takomea hapa kisha e, jilsa nyingine itakayofuatia tutaangalia sharhu ya hadithi hii ambayo tumeielezea matini yake kwa ufupi وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا